Ispričat ću jednu priču za njenu vjerodostojnost, ne garantiram, ali je poučna. Pripovjeda se da je jedan mladić, nakon što, je, nakon što ga je majka odškolovala, platila mu školovanje, završio visoke škole, zaposlio se, izgradio mjesto u društvu, zaradio novac i kaže majci, majko, želim da ti se oduži. Reci, Reci, samo reci šta ti treba, ja ću ti se odužiti. A majka dosjetljiva, pametna, inteligentna, ona ga je poslala u školu, jer ona je pametnija od njega, neki on završio školu. Ti si školovan, ali nisi pametniji od majke. Kaže mu dosjetljiva majka, kupi mi sine igračku. A kaže sin, moje majke traži igračku od mene. Šta će joj igračka? Ali će poslušati svoju majku i donijeti joj igračku. Kad je donio igračku, a majka uzme onu igračku pa je baci za vrata. Kaže, sine, dodaj mi onu igračku. A on se sagne pa doda majici. A majka nakon par trenutaka baci igračku na drugu stranu. Kaže, sine, dodaj mi onu igračku. A on se propuni pa još jednom je do kući treći put ona majka baci, kaže, sine, dedo, daj mi onu igračku. Kaže, dosta je bilo, mati. Kaže, sine, je vidio da im se ne moš nikad odužiti. Interesantno, svi ste vi svjedoci toga, svi roditelji su svjedoci toga i oni koji imaju braće i sestre znaju. Dijete se nasloni na sećiju i drži igračku i pusti je za sećiju. I mati se sagne i dokući jedno. I dijete opet pusti. I počne plakati i opet mati dokući i treći put, i četvrti, i peti, i deset, i sto puta će to učiniti majka. A čovjek misli da se tek tako može majci odružiti. Ne može. U istinu ne može. Ali čovjek ne razmišlja tako objektivno i ne vidi te stvari na ispravan način, pa se dešava da ih ne može na ispravan način ni razumjeti.